Oai aipatuko dudan gertakizuna kortsikai lotuik da. Hots bastiako futbol taldeko zaler gertatu zaien istoia bat junden otxailan hamaseian. Egun hartan, bastiako saliak kortsikatik jenseat juntzien haien taldean sustengatzeko. Partida ondotik juntzien zentrolat godalet baten hartzea garaipenaen ospatzeko. Benabidin, Ustekabin, hanko Seresak juntzien zibilaz bestituik, Korchikaren jotzea. Horsian Seresbatek, zerrez batek Maxime Bugs kortxikarrai flashbolaekin tiatu. Geostik, kortxikarrak begia bizi, bizi gusiko kaludu. Seresak Zerrezak espres egindia ala hoi hil sines, Hoi mentun manifestali pacifiko bat antolatu zien Bastian, nun, bos mila jentek parte hartu zien. Hor, esen kalapitaik izan. Alta azken egun hoietan, Bastiako bizale gilat emanak izan dia probaik gabe. Hoiek akusatuik izan dia material esplosif delakoen jaikitzia manifestali batentako. Hots manifestali pacifikoa izan zeraik. Horrek untsai akusten du nula, frantziako estatia eta justizia elkar lotuik dien. Biak arrunt akort ezaidia jenseko polizien defenditzeko. Eta baziako saleak, bortitzak eta lan jirusak bezala prezentatzeko. Ultra ala oligan hitzak jabiliz. Alta bideoak, bideoek jakusten die nor izan den bortitza. Eta horrentako basia saleak haidia txerkatzen bideoak, nahiz eta ez dien handik atzamaiten. Zentako, simpleki kortsikarrek baizik bildezen ondoko asteetan jinenden epaiketan. Zien ustez, nurkia baziko du. Jaibir biltzeko, huaiko mementun, kortsikako bizale prejuntegian dia probaik gabe. Eta Maxime Bugs kortsikar gaz saleak bisigusiko begi bat galdu eta Berko du Borokatu be bizi justicia justizia egina Isan dadin. Bestaletik, jentzeko zerrezek prefosta ez